بسم الله الرحمن الرحيم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون असां यूसुफ अल जो किसो पढ़ूं पिया सूरत यूसुफ अल ऐं हुनखे तौरात जे वाक्यनि सां भेटियूं पिया ॾिसूं पिया हुन में कहिड़ो साॻियूं ॻाल्हियूं आहिनि कहिड़ो इख़्तिलाफ़ मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियूं आहिनि जंहिं मूंसां हाणे ऐं ॻाल्हि कईसूं अॻु में उनखे वरी थोरो अञा अॻिते कजे ऐं सवलो सिधो कजे के ॻाल्हियूं रहिजी वियूं अॻु में जेके चयूंसूं त कुराशी में आहे त हज़रत पहिरीं हुननि फ़ैसिलो कयो ॿाहिरिनि त हिनखे क़तलु करियूं या हिनखे धरती मां कढी छॾियूं पोइ पंहिंजे वालिद साहिबु वटि विया ऐं चयूं तूं छो नथो हिनखे असां सां छॾी ऐं असां ते वैसा छो नथो करीं असीं त हिन जा घण घुरा आहियूं असीं हिन जी हिफ़ाज़त कंदा हुआसीं हिनखे असां सां हले पोइ ॼण हुनखे रे रेबे पंहिंजे पीउ खे वठी विया हलिया रावत जे जे माना में त हुनखे रिआऊं रेबियाऊं मतिलबु वठी वियसि पोइ पोइ वञी खूह में पेटो कयासि पोइ वञी पंहिंजो परिया ॾिठाऊं हाणे हाणे हाणे इहो इहो थी ॻाल्हि क़ुर शिव जी अजमाऊ वईबा ऐं इतिहास कयोसीं त तौरात में लिखियलु हो त पंहिंजो हीउ हिक ॿिए सां ठहंदा कोन हुआ इन करे पोइ हज़रत यूबल इस्लाम हिनखे मोकिलींदो कोन हुओ पोइ पंहिंजे ख़्याल सां हज़रत यूब इस्लाम हज़रत यूसुफ़ इस्लाम खे हिकिड़े ॾींहुं चयो त तुंहिंजा भाइर विया आहिनि होॾां परियां शेख अहमद शेख माना पंहिंजो शेख माना नबलूस नबलूस जो शहरु हाणे हिबरून जेको ख़लील आहे हज़रत याक़ूब हज़रत इब्राहिम अली उते क़बर ठाही पंहिंजे सारा अलाम खे दफ़न कयो पोइ पाण बि उते दफ़न आहे ऐं पंहिंजो हज़रत इसाक़ली अल उते आहे ख़ली उनखे चइ चवनि हेबरून हेब्रोन था चवनि पंहिंजे हैब्रू में हिब्रून जी माना आहे ख़ली दोस्त अलाह जो दोस्त हबीबुरमान अलाह अलाह ताल दोस्तरत इब्राहिमलाम हबीब आहे ख़लील आहे ख़ली आहे हज़रत इब्राहिम अल करे हिन जॻह जो नालो ख़लील अरबी में ऐं पंहिंजो हेबरोन हेबरु में ॿिनी माना थी अलाह जो दोस्त अलाह दोस्त जो घरु हाणे हिते ॼण रहिया थियो हुन वक़्तु हज़रति याकूबर फर्ज़ंद उतां खां ई नाबलुस था वञनि ऐं नबलुस जेको आहे सो तक़रीबन अठहतरि किलोमीटर्स आहे परे हाणे एतिरो परे वेंदा हुया माना कुझु ॾींहं उते रहंदा हुया ॻाल्हि कईसीं अॻ में पर वरी बि असां कयूं हुनमें की नुक़्तो अञा रहिजी वियो आहे उहा ॻाल्हि करण जे लाइ हाणे हिन उते जॾहिं पहुतो आहे पोइ हुते माण्हू थो ॾिसे जेको हुनखे ॿुधाए थो त छा पियो तूं ॻोल्ही ईंदो चए थो ऐं ॿाहिरिनि खे पियो ॻोल्हियां मूंखे ॿुधायो केॾा विया आहिनि पोइ चए थो मूं हुनखे चवंदे ॿुधो ॿुधो माना त हाणे हुन सां गतु कोन्ह बीठो हूंदो भई जहिड़ो थी पियो आहे पर हुन ॿुधो माना फ़र्श थो हुयो पंहिंजो ॿुधी वरितईं इहा ॻाल्हि पोइ जिब इलाही इस्लाम चवनि था पंहिंजो मुफ़सर थो राति जा राशी ऐं राबा जेके चवंदा त इस्लाम हो वियो हलियो पंहिंजो उन उन ॿुधायसि त मूं हुनखे चवंदे ॿुधो त दोथनि विया आहिनि हा दोथनि जी ॻाल्हि या करियूं त उहो ॾह मेल अञा परे आहे मतिलबु पंद्रहं किलोमीटर्स वग़ैरह हीअ तक़रीबन हाणे तव्हां जे ख़लील खां हेबरोन खां वठी दोथनि ताईं ॼण सौ किलोमीटर थी वेंदा तक़रीबन सौ किलोमीटर माना तक़रीबन सतरि मेल थी वेंदा हलिया सतरि मेल काफ़ी पंधु आहे पर हाणे जवान हुआ उन ज़माने माण्हू हलण जा तिखा हुआ गाॾियूं वॾियूं मोटरूं वोटरूं कोन हुयूं हुनखां को जहाज वहाज़ वञणु हलिया पोइ वञी करे पंधु कंदा हुआ पोइ हाणे के ॾींहं लॻनि हाणे मूं हुते ॾिठो हुन में इंटरनेट में त लिखियो पियो आहे त पंहिंजो ॾह ॾह ॾींहं लॻंदा पंधु करण में वरी हिते जेकॾहिं वञिबो केतिरा वक़्तु वरितो त के ॾींहं लॻी वेंदा पर हाणे केतिरा ॾींहं लॻा हुनखे हलो यूज़ इस्लाम खे ख़बर कोन्हे पा खे ख़बर आहे पर हाणे हिते हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि ॿुधायां त इहो दोतनि जेको आहे सो ॼण मशहूरु जॻहि हुई उन वक़्तु बि ऐं पंहिंजो उते हींअर बि ॼण खूह जेको यूसुफ अल इस्लाम जो आहे उते उनजे निशान आहिनि अॻे बि तुर्कियुनि जी जॾहिं हुकूमत हुयूं ऐं पंहिंजो अंग्रेज़नि जा मतिलबु त हिते हावी कोन्ह थिया तॾहिं बि हिते हिकिड़ो ख़ाना हुयो ख़ाना माना मुसाफ़िर ख़ान जंहिंखे था चऊं पर मुसाफ़िर ख़ाना हूंदा हुआ अॻे रस्तनि ते वॾनि ते पोइ माण्हू वेंदा मुसाफ़िरी कंदा त उते पड़ाव अची कंदा हुते ॼण परलाव जी जॻह हुई जिते माण्हू पाणी वाणी पीआरे इहो ॼण तुर्कनि जे ज़माने में बि हुयो मुसलमाननि जे हुकूमती ज़माने में बि हुयो हिकिड़ो निशान ठहियलु हुओ हुनजो उहा जॻहि जो निशान अञा बि तस्वीरुनि में तव्हां वेंदव इंटरनेट ते ऐं लिखंदव जुब यूसुफ़ या यूसुफ़ दोस्तनि लिखंदो त इहे ॻाल्हियूं ईंदियूं पोइ मूंखे हिकिड़े दोस्त हिकिड़ी वरी बाक़ाइदे हिकिड़ो मोकिलियो छा चइबो आहे वीडियो वीडियो आहे ॿिनि टिनि मिंटनि जो या केतिरनि जो जंहिंमें ॾेखारीनि था हुन खूह खां जॻह खे पर परे हाणे ठहियो पियो हाणे वरी ठाहियो अथऊं शायदि चङी तरह हुनखे जो ताईं वञी वरी खूह ताईं उहो जेका खूह बि ॾेखारीनि था उन विडियो में पर तस्वीरूं बि आहिनि विडियो जूं पंहिंजो हिकिड़ी हिकिड़ी तस्वीर हिकिड़ी हिकिड़ी तस्वीर करे अलॻि अलॻि करे उहे बि तस्वीरूं आहिनि अहिड़ियूं तस्वीरूं हाणे इंटरनेट ते आहिनि ऐं मूं बि ॾिठियूं आहिनि पोइ हुते उहा जन हज़रत यूसुफ़लाम जो इहो खूह आहे जिते हुनखे विधाऊं ॾुखियुनि जी माना उहो माना आहे ॿ पोइ ॿ माना ॿियो बि को खूह आहे पर हीअ बि को खूह आहे उहो भरिसां खूह आहे ॿी ॻाल्हि कईसीं जेका रहिजी वई ऐं मूं बि सही तरह नमूने सां न चई उहा ॻाल्हि मूंखे सम्झ में चवण में न आई उहा ईअं ईअं थी त तौरात में पहिरियों लिखियलु आहे हुजे मानी खाइण लॻा परियां ॾिठा त इस्मा अचनि पिया उहो चवनि था हाणे छो न इनखे हिनखे विकिणी छॾियूं हिननि खे पर पोइ वरी चयूं त पंहिंजो हू आया अची कढियऊं पाण उते चवंदा मिदनी हिते आया त उन्हनि अची कढियो आहे मिदनी मिदनी मिदनी मिद मिदियन वारा केरु हुआ उहो हज़रत इब्राहिम अल जी टी ज़ाल आहे हिकिड़ी हाज़र हाज हा सारा अलाम हाजरा अल खां सवाइ बि आहे हुनजो नालो आहे कतूरा कतूरा जो ज़िक्र आहे पंजवीह चैप्टर में पंहिंजे तौरात जे जेनिसिस में पंजवीह चैप्टर में त हुनजा छह पुट आहिनि या सत पुट आहिनि हाणे कतूरा जेका घरवारी आहे अदरती आखोड़ जी थी हुनजो ज़िक्र अर्ज़ु कयोसीं त पंजवीह चैप्टर में आहे हुनखे सत घणा ॿार था थियनि कतूरा खे हिकिड़ो ज़िमरान आहे हुन मुंहिंजा हिकिड़ो योखशान आहे ऐं हिकिड़ो मैदान आहे ऐं हिकिड़ो मेदीअन आहे हाणे मिधियन जी जॻहि जेका जंहिं जंहिं पोइ ॾिसंदासीं आहियूं मूसा आलेसां जेको वियो हिकिड़े माण्हू वटि हुनजो नालो पोइ वरी मेधियन मेधियन जॻहि उनजो नालो उन मिधियन जे फर्ज़नि आहे शहाब शहाब माना पाण जेको शोएब था पढ़ूं उहो थी सघे थो उहो हुजे बराबरि पोइ मिदीअन आहे ऐं इशबाख हुनजो पुटु आहे ऐं पंहिंजो शुआ आहे ऐं योक्शन was the father of Sheba Sheba या शैब ऐं Dedan Dedan the sons of Dedan were Asshurim ऐं लुतुशीम ऐं Leummim the sons of Midian were Ephah ऐं एफर ऐं Hanoch the children of Keturah सो अहिड़े नमूने सां हीअ ॼण कतूरा टी घरवारी आहे हज़रत या हज़रत इब्राहिम अलाम जी हज़रत सारा ऐं हाज़िरा खां सवा जा छह ॿार उहे बि सभु अरब तसरा आहिनि इन करे उहे मतिलबु उहो उन्हनि जो नसल बि आहे हींअर औलाद जेको आहे सो हाणे मुस्लमान हूंदो थ्रू पोइ कतूरा जा पुट आहिनि या सारा जा पुट आहिनि सारा जा पुट जेके से इहो थी असरा आहिनि अलमिसलाम ऐं बाक़ी जेके आहिनि हज़रत इस्माहिल जो औलाद जेको आहे सो बि सद सॾिजे थो पंहिंजो अरब थो सॾिजे ऐं कथूरा जो औलाद सो बि अरब थो सॾिजे त फलस्तनी जेके आहिनि से उहे फलस्ती बि आहिनि उन खां अॻु में हज़रत इब्राहिम अल खां अॻु में माण्हू हुआ से फलस्तीनी हुआ पर पोइ उहे अरब सॾाइनि था हिन करे मिक्स आहिनि उहे जो हाणे सभु मुस्लमान आहिनि ऐं यूदियुनि में त घणा पोइ मुस्लमान थी विया जेके न थिया त हाणे यहूदी आहिनि अञा ताईं उहे अहिड़े नमूने सां ॻाल्हि सम्झण में सम्झे सम्झिजे त इहो जेको फर्ज़ंद आहे जेके अचनि था पिया इश्माहिल जो औलाद हाणे खूह वठी जेॾा मानी पिया खाइनि ऐं अचनि था खूह मां कढनि था त या इश्माल जो इस इस्माहिल जो औलाद इस्लाम जो या हुनजो मिदियन जो औलाद औलादु मिदियन माना कतूरा जो पुटु जेको आहे उनजो औलाद आहे मिदियन जो पाण उहे आहिनि या हू आहिनि पाण हणनि था उन्हनि खे विकियो बरहाल पोइ कीअं विकियो हाणे इहा हिकिड़ी कंफ्यूजन आहे हिन थर्टी सेवन चैप्टर में त पहिरीं इस्माइलनि खे ॾिठऊं पोइ मिदियन अची कढियो या पोइ चऊं पाण कढियऊं हुनजी जी माना जेको हुननि कढियो त उहो हुनजी माना प्रोनाउन आहे ज़मीर आहे हुते त उहो ज़मीर में इहो कोन्हे त फलाणनि कढियो हिन नालो क़री में बि कोन्हे काफ़िलो आहे उन अची कढियो पर हिते चवंदा उन पंहिंजे हिननि पुटनि कढियो आहे याक़ूब अल इस्लाम जे पुटनि कढियो हुन खां अॻु में या हुन मिदियन वारनि अची कढियो पोइ हिक ॿिए खे विकियाऊं पोइ टे चारि दफ़ा पंज दफ़ा केतिरा दफ़ा हिक ॿिए खे विकियाऊं माना पोइ तफ़सील जेके आहिनि तौरात जा उहे बि ईअं त चवनि त घणा दफ़ा विकियो यानी हुननि हिनखे विकियो हुननि हुनखे विकियो हुननि हिनखे विकियो हाणे हिते ॻाल्हि अहिड़े क़िस्म जी या थी थिए हितां हिकिड़ी ॻाल्हि पाण खां रहिजी वई जेका अॻे चवण में छा आहे त हिननि जे पंहिंजे भाउरनि हुनखे वाकई विकियो तौरात में ॼणी आहे त भाउरनि हुनखे विकियो ऐं आऊं नथो ॾिसां त जेको तर तर्जुमो आहे पंहिंजो हिबरू मज़ा थियल यूदियुनि जो तर्जुमो आहे उनमें उहो लिखियलु कोन्हे पर उनमें उनमें तर्जुमे में आहे त वीह वीह टुकड़ा सिल्वर जा पी पीस सिल्वर जा जेके उन ते हुनखे विकियाऊं यानी वीह सिल्वर चांदीअ जा चांदी जा सिका यानी पाण अॻे ज़माने लाइ अंग्रेज़ जो ज़मानो हो त इहो रुपियो जेको पंहिंजो हो सो चांदी जे तोले जेतिरो हुयो पर हू तोलो तोलो कोन हो नंढा नंढा ज़रा ज़रा पाण केतिरा ज़रा उहे वीह ज़रा हुनखे ॾिनऊं जेको हिननि उहा ॼण क़ीमत हुई ॿाहिरि विकियो ॼण हुनखे इहो अॼु हुनमें लिखियलु आहे पर ॿाहिरि न विकियो हाणे ॿिए ॿिए वरी कंहिं विकियो वरी कंहिंखे विकियो वरी कंहिंखे विकियो छो जो घणी दफ़ा विकणण जी ॻाल्हि हले थी या पाण वटि बि ईंदी क़ुर कुराशनी में त उहो ॾिसूं त केरु थो विकिणे कंहिंखे थो विकिणे कीअं थो विकिणे पोइ इहो ॼण हुन में एतिरो लफ़्ज़ु हुयो मूंखां रहिजी वियो हलियो अॻे अॻे दफ़े चवण में इहो आहे त वीहनि सिल्वर जे टुकड़नि मंझि उनखे विकियऊं ॿाहिरि इहा ॻाल्हि आहे कुराशी में कोन्हे त कंहिं कंहिंखे विकियो कंहिं कंहिंखे विकियो पर जिन कढियो उन्हनि विकियो वञी नेठि अहिड़े नमूने सां हाणे अर्ज़ु करे चुकासूं त पंहिंजो हुनखे हज़रत जिब इस्लाम चयो खूह में यस इस्लाम खे त तूं गणती न कर मतिलबु त हिकिड़ो ॾींहुं ईंदो जो तूं इन्हनि खे इहो ॿुधाईंदे हल न न बि अन अमिर हिम हाज़ा ला यशरून ऐं हू ॼाणंदा न हूंदा हिन ॻाल्हि खे सम्झंदा न हूंदा हुन वक़्तु तूं हिननि खे ॿुधाईंदे हाणे इहा ॻाल्हि कईसूं हाणे अचे थो ॻाल्हि जाऊ ईशा ऐं अबाहमु कुराशी में वञण ईअं आहे त पंहिंजे पीउ वटि था अचनि था इशा जे वक़्तु यानी मंझि शाम थी थी वञे सिॼु लही थो वञे ॿियो जेका शफ़क़ थींदी आहे ॻाढ़ाइण जेका उहा बि ख़तमु थी थी वञे जीअं पंहिंजो इशा जो वक़्तु निमाज़ पढ़ण जो थोरो अंधोकार ॾियणु थी थी वञे तेसि तरह वरी अचनि था हाणे इहो कोन्हे ख़बर केतिरो वक़्तु हुनखे लॻंदो अचण में हिकिड़े ॾींहं में या ॿिनि ॾींहंनि में या टिनि ॾींहंनि में या टिनि टिनि ॾींहंनि खां पोइ अचनि था पर जॾहिं बि अचनि था तॾहिं उहो ॼण ऊंदहि मंझि अचनि था ऊंदहि में छो था अचनि असां आतिफ़ मुफ़्तसर चवनि था त जीअं हुननि जे चहिरे ते जेका एक्टिंग वॾा कनि सां ॼण ज़ाहिर न थिए पधरी पधरी न थिए त हुननि जो जेको पंहिंजो मस्करीअ में जेको या कूड़ो कूड़ो कूड़ो जेको रहणु आहे हुननि जो उहो पधिरो न थिए पंहिंजे पीउ ते इन करे पोइ देरि सां त राति जो अचनि त हुनजे चहिरनि ते ॾिसी न सघे क्या फशन आहे सी मुंहिंजा त हीउ कूड़ सां ॻाल्हाइनि बहरहाल कूड़ जो साबित थो थिए हाणे हिते थो थिए त पंहिंजे जाऊ अबा में शाही यबकून कालू या अबाना इना ज़हबना नस्तबे हे अस हे असांजा पीउ असां वियासीं हिक ॿिए खां डोड़ में हिक ॿिए खां डोड़ पाइण में अॻिते थी वञण जे लाइ डोड़ियासीं ज़हबना नस्तबिकु व रखना यूसुफ इंद मता आना ऐं असां यूस इस्लाम खे पंहिंजे टपारी जेके हुआ असांजा कपिड़ा लटा या जेके शयूं हुयूं खाइण पीअण जूं उन्हनि माल मता जेको असांजो मतिलबु उन वटि छॾियोसीं उनखे मता इन इंदकल हू ज़ेब पोइ उनखे बघड़ अची खाई हलियो हाणे बघड़ जो लफ़्ज़ु हिते इस्तेमालु थिए थो ऐं हुते बि मदद या अकबर सां अॻु में चयो त मता हिनखे बगर खाई वञे त हिनखां गाफ़िल हुजो इहा ॻाल्हि थिए थी थिए उहा अंत बि मोह में नीलन आहे की तूं असां ते ऐतबार कोन कंदे पैसा असां ते कोन कंदे वलव कुना सादिकीन जेतोणीक हुजूं सचा बि हाणे इन वजह हिकिड़ो पधरो जेको हीउ जेको कंडीशनल एक्सप्रेशन जेको इस्तेमालु था कनि हिकिड़ो शर्तीअ त जेकॾहिं हुजूं माना आहियूं कोन <laughs> सचा वरी अॻु पधरी हुनजे लफ़ाज़ी हुनजे ॻाल्हाइण मज़ा ई ख़बर पइजी वई त हू सचा न आहिनि जो जेकॾहिं असीं हुजूं त ई आयो ई कोन त उहो हुजो कीअं इन करे वलो खुन आसाद किन जेकॾहिं सचा हुजूं त बि तूं असां ते एतवार कोन करी पर आहियूं त सचा कोन इन करे त एतबार तुंहिंजो कोन थींदो मतिलबु इहा ॻाल्हि हिकिड़ी बिल्कुलु पधरी थी वई हा पर क्राशी वञा हूअं बि मतिलबु पाण ई ॻाल्हि था कनि जेका वरी पंहिंजो पर हाणे हिते जेको तौरात जी था ॻाल्हि करियूं त तौरात में जे उहे ॼण अचनि था ॿाहिरि पंहिंजो राति जो ऐं इहो कोन था अचनि त असां डोड़ पातीसूं या असां हीअं कयो या हीअं कयो या कहिड़ो जानवर खाई वियो हलियो पर उहे चवनि था त उते उते हू पंहिंजो नंढड़ी रिढ या छा को जानवर ज़बा कनि था ऐं उनजो रथ हुनखे लॻाए इहो ॼण लिखियलु आहे अहिड़े नमूने तफ़सील सां उनजो कमीस खे उहा जेका कमीस हुई हज़रत यूस इस्लाम जी कोठड़ो जेको हुयो हुनजो तफ़सील हुन में आहे थोरात में आयो त कोट आहे नंढड़ो कोट आहे जेको कमीस मथां पाइजे कोट जेको आहे उहो खणी आया उन में विधाऊं पंहिंजो रथ विझ लॻाए ऐं उहो हाणे ॾेखारियऊं पंहिंजे पीउ खे त ॾिस असांखे हीउ हथु आयो आहे ईअं कोन्ह चऊं तव्हांजो पंहिंजो हुननि त केरु खाई वियो केरु न खाई वियो हू कोन था इस्तेमालु कंदो त पंहिंजो कहिड़ो बग जानवर हो बगड़ हो शींहं हो हाथी हो गॾु हो कहिड़ो हो कहिड़ो छा खाई वियो कहिड़ो हू चवंदा हीअ ॾिस कम कमीस कंहिंजी आहे ऐं पोइ हज़रत यूस याक़ुबू अलाम तौरात जे हिसाब सां चए थो त हा हीअ त मुंहिंजे पुट जी आहे यूस जी आहे ऐं पोइ यूस खे पक झंगली जानवर खाई वियो आहे जंगली जानवर हय हय हय माना हैवान हैवान जे माना में जानवर खाई वियो आहे जेको वहशी जानवर आहे उहो खाई वियो हलियो पाण ई त चए मतिलबु पंहिंजे लिहाज़ खां त जानवर कया हू चवनि ई कोन था इहा ॻाल्हि केरु कंहिं खाधो या कंहिं न खाधो तौरात में ॼण अहिड़ो थोरो लफ़्ज़नि जो फेर फेर घेर आहे हाणे हिनखे एतवार जी तौरात जे हिसाब सां हुनखे आरतवार अची वियो हलियो त बराबरि इहो जेको आहे सो खाई वियो हलियो जानवर ऐं मुंहिंजो पीउ मुंहिंजो पुटु जेको आहे मरिजी वियो हलियो ऐं हाणे आऊं जेको आहे सो क़बर में वेंदुसि पंहिंजो रोंदो पिटींदो ऐं पोइ यकदमि रोअणु पिटणु शुरू थो करे मातम जीअं कबो आहे उहो मातम करण जो हुनजो तरीक़ो इहो हूंदो हुओ त सेख क्लॉथ चइबो आहे हिकु गुण थिए या सख़्तु खरदे क़िस्म जो को कपिड़ो हूंदो पोइ हाणे ॾास मां ठाहिनि उन मां ठाहिनि या कंहिं ॿी शइ में ठाहींदा हूंदा उहो उनजो उहो लिबास पाईंदा ऐं पोइ रोअणु रोअंदा ऐं पोइ मथो मुंहुं पिटींदा ऐं पोइ पंहिंजो खाक विझंदा या छा मतिलबु त अहिड़े नमूने सां कंदा हुआ पोइ पुराणे ज़माने में अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं पोइ हुते चवंदा रो रो रोअणु शुरू कयईं मातम करणु शुरू कयईं बसि पोइ मातम कयईं पंहिंजो हुनजो पुटु ऐं हुन जूं धीअरूं जेके हुयूं धीअरूं माना ॿिन्ही सेंसनि में दी दीना खां सवाइ ॿियूं बि के धीअरूं हुयूं हिन वञा ज़ाहिर थिए थो पर जेके पंहिंजो नहरूं आहिनि उहे बि धीअरूं आहिनि ॿियूं बि जेके आहिनि उनखे बि धीअरूं चई थिए थो पोइ सभई जेके घर जूं औरतूं आहिनि से उनखे परचाइण सरचाइण जी कोशिशि कनि थियूं पर हज़रत याक़ूब अल इस्लाम जेको आहे सो परचे कोन थो सरचे कोन थो मतिलबु त उनखे सुखु ट्रैंक्वलिटी नथी अचे हुनखे आरामु नथो अचे सुकून नथो अचे ऐं पंहिंजो उनखे पक थी थी वञे हली त हज़रत यूसुफ अल इस्लाम जो फर्ज़नि जेको आहे सो बगर खाई हलियो बस ख़तमु थी हलियो पर क़ुर शरीफ़ में ॼण बिल्कुलु ज़ाहिर आहे त हुनखे एतबारु हुनजी ॻाल्हि ते कोन आयो हुनखे हुन ख़्वाब जी ॻाल्हि ते एतबारु हुयो त हज़रत यूसुफ़ इस्लाम वॾे मुक़ाम ते पहुचंदो ऐं पंहिंजो ज़िंदह आहे ऐं किथे आहे इहा ख़बर कोन्हे का पंहिंजो इहा ॼण अलाह ताला कोन थो ॿुधाए त किथे आहे पर कहिड़े हालति में आहे छा थियो आहे या हुनखे डिटेल जी ख़बर कोन्हे पर अलाह ताला ॼण हुनखे सम्झाए छॾ सम्झ में अची वई ॻाल्हि त छो जो असीं जेको असांजा मुफ़सर चवंदासीं कपिड़ो खणी आयो त फाटल कोन हो कमीज़ त हुई पर चए बगड़ कहिड़ो माना को बॻड़ो भलो बगड़ हुयो जो ॿार खे त खाई छॾियईं भई जंहिं जंहिंमें जंहिंखे कपिड़ो जंहिंखे कोट पातल हो कोट जेको आहे सही सलामत पियो आहे ऐं ॿारु सॼो खाइजी वियो हलियो इहो अकुल मां ॻाल्हि अचणु जहिड़ी कोन्हे का मतिलबु त इन करे कोन मञई ॿियो हुन ख़्वाब जे करे उहो कोन मञई ऐं पंहिंजो हिन जो कूड़ जेको आहे सो लफ़्ज़नि ई सही त जेकॾहिं असीं सचा हुजूं त बि तूं हुन एतबार कोन करी माना असीं त आहियूं ई कूड़ा तंहिं करे कोन थो मतिलबु त घणेई सबबु आहिनि ऐं पोइ वरी बि जेको अॻिते कहाणी बि हले थी त हज़रत याक़ूब अल कॾहिं बि इहा ॻाल्हि नथो मञे त को यूस अलाम ख़तमु थी वियो आहे मारिजी वियो आहे हलियो पर मतिलबु त हिकिड़ो ऐं मातम करण जी जॻह जेको आहे जिते असांजे क़ुर शरीफ़ में ॼणा आहे त फ़सबरुन ज़मील उहो मुस्तान अलामा तसफ़ून हिते अचे थो ऐं पोइ बि जेको आहे मातम कोन आख़िरि में जेको अफ़सोस करण जी ॻाल्हि वञी जॾहिं पंहिंजो यामीन खे वठी था वञनि उनजी बि ख़बर आणे था ॾियनि त उहो असां कोन आंदो आहे वापसि छो जो हुन बाद सलामत जेको आहे वज़ीर जेको आहे या जेको मालिक आहे मिस्र जो उन रोके छॾियो आहे त उनखे थो असां उन वक़्तु इस्तेमालु करे थो लफ़्ज़ जेको आहे सो अफ़सोस जो या पंहिंजे काज़िम जे अचे छा पंहिंजो कज़ीम कज़ीम जो कज़म थियो त अहिड़े नमूने सां हाणे क़ुर जी ॻाल्हि खे वरी त चऊं त कालू या अबाना असांजा पीउ इना ज़हब ना नस्ते खां त असां वियासीं डोड़ पाइण तरख न यूस इन मथां आहे न ऐं छॾियोसीं यूस खे पंहिंजे सामान वटि मथा वटि फाकल हुसेब पोइ हुनखे खाई वियो बगड़ हुन कोन बगड़ खाई वियो की हूंदे खाई वियो छा हिन जे ग़ैर हाज़िरी में खाई वियो कोन हुआसीं हुते फाकल हुसेब उहा अंत बि मोह लना तूं असां इतबार कोन कंदे पत कोन कंदे वैसा कोन कंदे मोह लना ईमान कोन आणींदे असां ते वॾो कुन आहे सादि जे हुजूं तोणे जो सचा हुजूं माना तोणे जो कंडीशनल आहे माना सचा कोन आहियो तॾहिं ॻाल्हि कनि था ईअं हाणे उहो जाऊ अला कमीस ई बेदमिन ऐं पोइ आया उन वटि कमीस खणी कूड़े रत वारी रत रत सां भरियलु उहा कमीस कमीस जो ज़िक्र ॾियणु हिते आहे ऐं तौरात में बि हू आणीनि था हाणे हू रुगो चवंदा त हीअ कमीस सां हलंदी आहे ॾिसु त कंहिंजी आहे पर हू क़ुर शइ में आहे त हू खणी था अचनि हुनखे ऐं पंहिंजो कमीस खे कूड़ो पंहिंजो रथ लॻाए काल बल हज़रत याकूब असां फौरन चए थो काल बल सवलत लखुम अन फु आमरा बल माना बल खे जीअं पाण चऊं था हाणे अरबी में जा फारसी फारसी में जा सिंधी बल्कि बल्कि माना मगर यानी ईअं न आहे जीअं तव्हीं था चओ पर ईअं आहे जो तव्हां कल बल सवलत लखुम अनफु सुकुमि अमर आहे तव्हां इन अमर खे इन ॻाल्हि खे पंहिंजे नफ़्स जे लाइ सुठो करे सम्झो आहे त ईअं चओ पर जेका तव्हीं चओ था ॻाल्हि सां सही न आहे उहा बिल्कुलु कूड़ी ॻाल्हि आहे काल बल सवलत लखुम अन फ़ुसुम अमरा हाणे हिते पहिरियों दफ़ो इस्तेमालु करे थो लफ़्ज़ साॻियो हज़रत याखुअ वरी आख़िर में ॿिन्यामीन जी ॻाल्हि जॾहिं खणी ईंदा उन वक़्तु वरी साॻियो लफ़्ज़ इस्तेमालु कंदो बल सहुलतु अन फ़ुसुम अमरा हिते चए थो सबरुनि अलाहुल मुस्ता मां तसफ़ून पोइ मूंखे सब्र ई मूंखे सुठो जुगाए सुठो सब्रु जेको आहे सो ई जुगाए थो ऐं छा थो करे सघां मतिलबु जेका थियणी आहे जेका करणी आहे तव्हांखे त कई आहे जेका रब पाक खे करणी आहे ॻाल्हि उहा उन कई आहे हाणे मूंखे वधीक वाज़े न आहे मतिलबु त इशारो नबीअनि खे मतिलबु त ईअं न आहे त ज़रूरी त सॼो डिटेल जेको आहे सो जा ख़बर हुजे जेको थोरो इशारो थियो त ज़िंदा आहे किथे आहे छा न आहे पंहिंजो पर पर किथे आहे उहो छा डिटेल आहे केॾांहुं वियो आहे जो किथे थो रहे या ख़बर कोन्हे का अहिड़े नमूने सां हज़रत याक़ूब सां वञनि हिते उहो इशारो करे थो सब्रुनि जमील पोइ सब्रु जेको आहे सो बहितरु आहे मुंहिंजे लाइ जो आउं सब्रु करियां मुंहिंजे अलाह जी ॻाल्हि ते अलाह मुस्तान ऐं अलाह खां ई मदद थो घुरां मदद मदद घुरियल आहे मुस्तान पैसो स्ट्रक्चर आहे मजहूल जंहिंखे चइबो आहे अलाह मुस्तान अलाह ताला खां ई मदद घुरिजे थी या घुरिजी घुर घुरबल आहे या घुरियल आहे अला मां तस्फ़ून जेकी चओ था तव्हां जेकी चओ था सो जंहिं कूड़ आहे जेको सच सच न आहे अला मां तस्फ़ून जेकी तव्हां चओ था जेकी उहा त सिफ़त था करियो हाणे इते इहा ॻाल्हि हाणे तौरात खां जा जेके मुफ़सर आहिनि उहा ॻाल्हि वरी ईअं था कनि त छो हज़रत याक़ूब अल खे ख़बर कोन पई सच जी जो छा थियो या छा न थियो हज़रत याक़ूब खे छो ख़बर न पई पोइ चवंदा आहियो इन करे जो न भाइरनि कोन ॿुधायो जो हुननि हिक ॿिए खे कसम ॾिनो कसम ॾिनो माना त ख़बरदार जो ॿुधायो अथव जेकॾहिं तव्हां ॿुधाईंदो त पोइ तव्हां ते अलाह जी लहन थींदी या हीअं थींदो या हूअं थींदो पोइ मतिलबु त हुन जेका ॻाल्हि आहे अहिड़े नमूने सां पोइ अलाह ताला न ॿुधाए छो हू चवंदा जेको अलाह ताला जो नालो जो हाशिम या क़दुसु या जेको बि त उन बि न ॿुधायो हज़रत याक़ूब इस्लाम खे ऐं पंहिंजे पंहिंजो इस्लाम बि न ॿुधायो हज़रत याक़ूब इस्लाम खे ऐं ॿाहिरनि बि न ॿुधायो हज़रत याकू इस्लाम खे हे ॿुधाए न सघिया छो जो हुननि खे कसम ॾिनल हो पाराथो ॾिनल हुजनि जंहिंखे चइजे सिंधीअ में पाराथो ॾिनल हुजे त ख़बरदार तव्हां ॿुधायो आहे ॿुधायो आहे पोइ तव्हां सां हीअं थींदो पर पोइ असां अर्ज़ु कयोसीं त पोइ थी सघे ॾिना ॾिना बि हुजनि सख़्तु गीर आहे समून जेको आहे जंहिंजो सॼो प्रोग्राम पेश कयो त इन करे जेको आहे सो थी सघे थो मारियो कंहिंखे इन करे पोइ ॻाल्हि इहा कोन कयूं ॿी पर असां में ॻाल्हि था करियूं त इहा मशियत दी हुई अलाह ताला जी मशियत इन में हुई जो इहा ख़बर ख़बर न ॿुधा आहिनि जो जो ताईं हिकु साल गुज़री वेंदा हलिया ॿावीह साल या चालीह साल या जेतिरा बि साल गुज़री विया विच में त हिननि खां जे वात मञा इहा ॻाल्हि न निकिरंदी मुफ़सर चवंदा त तौरात वारा हज़रत इसाक अल ते असांजी ज़िंदा हुयो पोइ उनखे ख़बर जे हुई याकूब असां चवंदा हुआसीं याक़ूब अल खे बि ख़बर हुई तूं जहिड़ो आहे याक़ूब हज़रत इसाक़ली इस्लामलाम नथो ॿुधाए हज़रत याक़ूब अलाम खे छो चए थो जॾहिं ख़ुदिस पाण नथो ॿुधाए यानी अलाह ताला कुस पाण नथो ॿुधाए रब ता रब ताला त आउं छो ॿुधायां मतिलबु त मूंखे हुकुम न आहे जो आऊं ॿुधायां मतिलबु इहो साॻियो थियो त अलाह ताला जी मशियत न आहे तौफ़ीक़ नथी थिए माण्हुनि खे चवण जी ॿुधाइण जी अलाह ताला जो राज़ पोइ इन ॻाल्हि में आहे त इहा ॻाल्हि ॻुझी हुजे इहा ॻाल्हि पधरी न थिए पोइ जेके नबीअनि जे दिलनि ते को इशारो बि थिए थो त उहो ॻाल्हि पधरी नथा कनि अहिड़े नमूने सां ॼण इन ॻाल्हि खे सम्झणु घुरिजे पोइ इहा माना वञी ईअं लॻंदी जेका पाण सम्झूं था त अलाह ताला जो ॼण हुकुम हो त इहा ॻाल्हि तेसि ताईं पकी वाज़े न थिए त हज़रत यूसुफ़ अल किथे आहे किथे विकामी वियो हुन कहिड़े मुक़ाम ते पहुतो आहे पोइ जॾहिं आख़िरि में मुलाक़ात थींदी पोइ जॾहिं ॻाल्हियूं ख़बरूं पवंदियूं त छा थियो छा न थियो हाणे इहा ॻाल्हि हिते थी उलाह मुश्तान अलाम तस्फ़ुन हाणे ईंदो पोइ सयारो अचे थो सयारो माना काफ़िलो हाणे हींअर बि सही सयारो हिन टैक्सी खे बि चवंदा आहिनि सयारो सयारा या गाॾीअ खे सयारा पंहिंजी मोटर कार खे या अहिड़े क़िस्म मशीन चवंदा आहिनि फारसी में पंहिंजो मशीन मशीन जे नाले सां ॿिया लफ़्ज़ आहिनि फ वार हुन जो अॻुवान जेको हुननि जो हुन जेको अॻ में काफ़िलनि जे लाइ ईअं थींदा आहिनि हिकु अॻियां वेंदा आहिनि जेके जॻहि वञी ठाहींदा आहिनि या पाणी वञी लहंदा आहिनि या फुर्ब वञी लहंदा आहिनि पंहिंजो काठियूं वॾियूं गॾु कंदा आहिनि काफ़िले जो किथे अची परलाहु खड़े उनजे लाइ उन्हनि खे चइबो वारिद उहे अॻु में आया पोइ अदला दलव पोइ हुन पंहिंजो दलव हुन जेको दिलो हुयो जंहिंखे खणी चइजे या ॿोको जेको जंहिंमें पाणी खणिबो आहे उहो जेको विधो हेठि दल्वा ॾूल या दिलो ई खणी चऊं पाण सिंधी त साॻियो दिले वारो पर दिलो ठिकर जो थो थिए पाण वटि ऐं हीअ ॼण ज़ारा ॿोको हूंदो या घणो करे इहो ठहंदा ठाहींदा हुआ हुन ज़माने में पंहिंजे जानवर जी स्किन मज़ा या का ॿी शइ हुई त उहो विधायूं हुनमें कालू काल या बुश हा पोइ उन खां ॼण मथे खयईं त हज़रत यूस अल ॼण अची वियो हुन में हज़रत हरतरत जुबलाम हुनखे चयो त हिन में हथु विझ ऐं हलियो मथे पोइ पाण हथे हथ जिखी जुबलाम चइजो हीअ नेचुरल ॼण शयूं आहिनि हुनखे अलाह ताला को सबब पैदा करे थो फिज़िकल यानी त भई इहा थी त उन सां ॻाल्हि थिए न त हाणे फ़रिश्ता त हूंदसि सॼो ॻाल्हि पाण ई करे वठनि इहो कोन्ह चइबो आहे सां पाण छो कोन कयो हुनखे पोइ जेकॾहिं सुबाई करे त पोइ इस्लाम ऐं अलाह ताला पाण पंहिंजे मौजे आहिनि हुन सां सभु ॻाल्हियूं कंदो रहे दुनिया में त पोइ मतिलबु त पोइ कंहिंखे का ॾुखाई वञ कोन्ह थिए कंहिं चङे माण्हूअ खे कंहिं पैगम्बर खे कंहिं नबीअ खे पर हे सख़्तियूं ऐं सूर जेके आहिनि दुनिया जा तबैयाती ॻाल्हियूं जेके आहिनि फिज़िकल इनवायरमेंट जेको आहे हुनखे मुंहुं ॾियणो थो पए इंसान खे अहिड़े नमूने सां पोइ ॼण मथे इन नमूने सां कालिया या बुशरा थिए आयो त हुन खां ख़ुशीअ मां रड़ निकिरी वई त ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे जो छोकिरो आहे ग़ुलाम आहे छोकिरो आहे असर रूह बेदा पोइ हुनखे लिखायूं वापार जो माल करे इहो इहा शइ जेका विकणंदासूं वल्ला अलीम बे माया अमलून ऐं अलाह ताला ॼाणियो थिए जेके हुननि कयो थिए हाणे हिते ॼण जेके ॿाहिरां माण्हू आहिनि उहे अची कढनि था पर हाणे इन ॻाल्हि खे वरी अॻिते असां वरी थोरो बहस कंदासीं इनशा अलामी ते वक्फो था कयूं अलाह मला वर हमना वर ज़ना वा फज़ना वाधनाला स्वातुल मुस्तक़क़ीम ग़ैरमूबलामी